7%. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97. nit. en primer lloc, disculpes per el to de veu, però els refredats estan passant factura. Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Salva Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio <laughs> i en la nostra web la 977.com i a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit la pregunta que estem fent avui ben clara i ben senzilla i ben directa després de que el València hagi guanyat és a qui voleu en quarts de la Copa del Rei és la pregunta que podeu respondre en el arroba esporge 97 eh, nit. És una sensació estranya perquè només el València havia superat de manera tan ampla una eliminatòria de Copa del Rei. Va ser eh, fa molts anys, miren si fa anys, que va ser el dia del debut de Juanito Sánchez en el València Club de Futbol i en un total de 8 a 1 contra el Villarreal, crec que va ser 0 2 en Villarreal i 6 a 1 en Mestalla o algo així, no recorde massa bé. Eh, Avui el València ha superat el Granada amb un total, amb un global de 0 gols a 7. <coughs> I en aquest global de 0 gols a 7, la veritat és que en el partit d'avui, en el qual el València ha guanyat 0-3, eh, la gent s'ha quedat una altra volta amb un sabor de boca molt pitjor del que diu el resultat. A hores d'ara, la sensació que té un és que l'equip es troba enmig d'una pretemporada però sense saber exactament bé cap a on tirar sense saber eh, cap a on anar sense tindre clar el rumbo fixe i això és un problema i avui ho hem vist quan el València votava el terreny de joc per a iniciar la segona part el nostre comentarista Raúl Garrido parlava d'una circumstància eh, que per això estan els comentaristes per a extraure conclusions d'imatges de les quals tu no les extraus i ahir se veia molts futbolistes de València parlant de situacions de què fer, de com anar, de com tornar molt de, molta xerrada <laughs> sobre el camp i això vol dir que és un equip que no té les idees clares si és ben cert també el fet que en el dia d'avui el València ha jugat amb poquets futbolistes que puguen eh, anomenar-se com a titulars. En tot cas, Mustafi en el centre de la defensa, en tot cas, Cancelo, que avui ha jugat en el interior, i poca cosa més. Hi ha hagut eh, minuts per a dos jugadors del Mestalla, per a Zaibo i per a, eh, en este cas, eh, Fran Villalba, i la resta de jugadors eh, poc, poc habituals. Ha tornat a ser eh, el millor jugador Matt Ryan. Vull dir, el porter, bé siga Jaume, bé siga Matt Ryan, acaba siguent decisiu en guany en el València Club de Futbol. I això és, és sempre una mala notícia, perquè denota que l'equip no està bé. En situacions normals, uno sentint la roda de premsa de Gary Neville, podria pensar que es postureo lo de no pensa en la Copa, estic fixant-me només ja en el Rayo Vallecano. Però és que tenint en compte el nivell que ve donant el València Club de Futbol, entenc perfectament que una volta l'àrbitre ha xulat el, la fi del partit per a Gary Neville la Copa siga una circumstància a la qual prestar-li demà atenció <coughs> és normal perquè està en quarts de final i demà se sorteja a les 12 però que el que més li preocupe, el que més li ocupe, en el qual més vaig a invertir minuts, siga en el Rayo Vallecano, que ara mateix és el vicecuer de la classificació, que tot, tot el món, eh, fins i tot sense aficionats del Rayo, o a gent que seguís l'actualitat del Rayo, te diuen que està molt malament, però que hores d'ara jo crec que qualsevol rival fa por tenint en compte com està este València. Estava en la llotja Suso García Pitarch, el nou director tècnic, amb la seva llibreteta o amb el seu paperell i el seu bolígraf apuntant. Ha tingut que apuntar moltes coses. Moltes. De lo negatiu, sobretot. I ojalà ens agradara o poguerem dir una altra cosa, però la realitat és que jo crec que Suso ha vist el que hem vist tots. Quan connectàvem a la fi del partit per a sentir els futbolistes en zona mixta amb el company de Superdeport Andreu Alverola que havia viatjat a Granada, <coughs> ell ens dia Eh, no ha sigut un bon partit, no són cares eh, alegres les que veiem avui per així. I a voltes el que ocorre, jo li diria, és que des de la tele veus un partit i en el camp se veu un altre, però eh, les sensacions, per lo que contava el company Andreu Valverola, han sigut ixes de tal manera que els futbolistes, que sabeu que abans moltes voltes se queixàvem, els periodistes els primers, de que vivien en una realitat paral·lela, tot i guanyar 0-3 i passar 0-7 a l'eliminatòria, o 7-0 a l'eliminatòria, Pablo Piatti acabat admetent que hi ha moltes coses que corregir. Quan els futbolistes tenen interioritzada aquesta situació és perquè, evidentment, n'hi ha molta feina per davant, molt de treball, i com ja venim dient des de fa temps, la pilota i el futbol no esperen. I al València se li està notant, enguany en la Lliga, no fa falta que vos recorde la distància sideral, sideral que n'hi ha amb la Champions i la distància brutal que ja n'hi ha amb els Jocs d'Europa League. 11 i 37, eh, anem a repassar tot el que dona de si el dia d'avui, com fem sempre en les nostres 5 fotos. Cero tres y a quarts de la Copa. El valencia guanya 0-3 en Granada, tot una dolenta primera part amb gols de Zaibo, Alcácer y Piatti de penal. Neville diu que ha visto cosas positivas. Me alegro de haber dejado la portería a cero, la defensa ha estado bien, Ryan ha mantenido eh, la portería eh, virgen y Fran, Zaibo han eh, podido jugar 90 minutos en un partido competitivo y en general estoy contento. Demà a les 12 el sorteig en la seu de la Federació Espanyola de Futbol on estarà el València junt a l'Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid, Mirandés, Celta, Barça, Sevilla i la Unió Deportiva Las Palmas. Suso en Granada, el nou director esportiu, ha viatjat amb l'expedició oficial al partit de Copa en el nou Los Cármenes. Neville ha valorat positivament la seva incorporació. Lo mejor es que tiene muy buen conocimiento de este club. Y ahora mismo tenemos eh, jugadores jóvenes, un entrenador joven. Y está bien tener a alguien con la veteranía, alguien que sabe bien lo que es la liga. Y eh, le doy la bienvenida. Creo que es un gran nombramiento. Tiró d'orelles de Rubi este matí a Iverson per l'assumpte de les cartolines grogues. Tot i això, el més important, segons l'entrenador, és aconseguir la segona victòria consecutiva. Desde que he llegado he anhelado en tener dos victorias seguidas porque sabía que el impulso que daría eso, ¿no? Pues ahora tenemos una posibilidad. que es contra un rival pues con muy buenas cosas y muy complicado, evidentemente, pero al final es la posibilidad que tenemos de encadenar una segunda victoria. Partit mil en la ACB. València Bàsquet jugarà diumenge a la una davant el Caixa Saragossa partit milenari en la màxima categoria. Es preveu que puga tornar Sol mentre que Vives és dubte. Les 11 de la nit i 39 minuts. Continua obert el nostre Twitter, arroba esports97nit per a preguntar-vos a qui voleu en quarts de final de la Copa del Rei, arroba esports 97 nit, 11 de la nit i 39 minuts. Fem una pausa i desenvolupem tots aquests temes que us hem contat en titulars. Victòria o drama en la matinal de la 97.7 Ràdio. Diumenge, un València en situació límit rep el Rayo Vallecano amb la imperiosa necessitat de guanyar després de 8 jornades. A Mestalla a les 12 del migdia, des de les 11 en la nostra sintonia, Manolo Montal i Salva Folgado et conten en valencià la primera jornada de la segona volta de la Lliga. València-Rayo Vallecano. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Sports 97 NIT, el teu equip, la Tegua Radio. 11 de la nit i 41 minuts. Com dèiem, 0-3, victòria del València en Granada. Qui no hagi vist el partit podrà haver pensat que el València s'ha passejat en feu de Granadí, en Los Cármenes, en el nou Los Cármenes. Mm, res més lluny de la realitat. Eh, el València, fins que no ha arribat i ser minut 41, on Wilfred Zaibo a l'eixida d'una teta de Cantó marcada de cap en una errada d'Ivan Kerava, el porter croat del eh, Granada, eh, no és que hagi passat a purs constants, però no era capaç de retindre la pilota i no ha jugat res al futbol. Ha sigut una dolenta imatge la que ha donat el València Club de Futbol. Eh, <coughs> com a handicap, com podríem dir, el fet de que titulars, titulars, només estava Mustafi i només estava Cancelo, eh, com a situació real, l'equip ha tornat a fer un molt mal partit. El que passa és que el Granada és el que és ara mateix en la classificació de la primera divisió i per això el valencià ha acabat per matar eh, tant el partit com l'eliminatòria, sobretot a partir del, del 0-1. Després ja ha sigut més fàcil en quan la defensa del Granada anava obrir se anava agarrant l'esquena i ha arribat el 0-2 en peus de Paco Alcácer, que en la primera pilota que ha tocat quan ha aixafat el terreny de joc ha fet gol davant d'Ivan Kerava. Bueno, pues, eh, amb tot això el València es planta en els eh, quarts de final de la Copa del Rei. Això sí, torna a dir, jo diria que sense convèncer pràcticament a ningú. Ara sentirem Neville, que diu que ha vist coses positives. Entenem que vulga eh, ser optimista l'entrenador del València Club de Futbol, però sincerament, un servidor, i de cara al partit que el diumenge ha de jugar el València davant del Rayo Vallecano, té moltíssimes reserves al voltant del que vaig a passar en aquest partit. I ojalà m'equivoqui i el València guanyi i guanyi fàcil, i a més, si és possible, jugar bé al futbol va recuperar molts futbolistes avui per exemple l'home que habitualment eh, maneja el centre del camp com és Parejo no estava eh, André Gómez que és un dels altres homes importants tampoc ha jugat perquè s'espera que estiga per a partir del Rayo, tampoc estava Gallà, bueno, eh, hi ha molts futbolistes que es podrien considerar titulars que en el dia d'avui han tingut descans i el valencià eh, ho ha acusat el que passa és que d'una manera o d'una altra sempre ve acusant alguna cosa Eh, perquè en Lliga desgraciadament són 8 jornades ja sense guanyar i el València és cert que en Copa s'ha plantat en quarts però que en global la imatge, la percepció no és que l'equip ara mateix hagi evolucionat molt té ratos té idees però la realitat, l'autèntica realitat és que este València dista molt de ser un equip mínimament fiable per a poder xafar qualsevol camp i tindre la sensació de que pot plantar ligar un rival eh, avui estava Suso en Granada imagine que haurà pres bona nota de l'equip i de les seues mancances que són moltes, jo no sé si li haurà donat temps a Suso a anotar totes les mancances que ha vist en el dia d'avui en el Nuevo Los Cármenes. Salva Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. <coughs> bueno, pues, eh, com deia, si estava en la llotja Suso, que estava en la lliberteta i el voler si ha tingut que anotar totes les mancances, jo crec que no ha pogut donar abasto, perquè sobretot la primera part del València, si no és per Matiu Ryan, el València pot haver tingut més, més d'un esglai. Sí, perquè Manolo l'altre, bueno, mm, habitualment el porter és el més destacat en el València, ho sol ser en Lliga Jaume Domènec, i en Copa del Rei Manolo pues està sento eh, Matiu Ryan, uh -huh. ja va zero en el partit d'anada eh, al Nuevo La Cesarre davant el Baracaldo ja va ser també el millor futbolista, un dels millors futbolistes l'altre dia del partit d'anada més Mestalla davant el Granada i avui jo crec que tots hem coincidit a l'hora d'anomenar el futbolista més destacat i gràcies al patrocini de d'Estrella Dam hem coincidit en que el més destacat de l'actuació d'avui del, del València en l'eliminatòria de Copa a partir de tornada davant el Granada pues era Matthew, Matthew Ryan altra volta el més destacat el porter lo que no parla massa bé del rendiment defensiu del, de l'equip Neville ha tornat a fer referència avui en roda de premsa al partit eh, que el València va jugar en, en Anoeta, ha tornat a referir-se a ell com un partit eh, negatiu, però jo he vist avui un partit, Manolo, més negatiu eh, que el que el València va fer en, en Anoeta. El partit d'avui, Manolo, ha sigut molt dur de vore en quant a, eh, a futbol, ha coincidit Andreu Alberola que estava en, en Granada en el seu anàlisi postpartit quan, quan bueno, pues, ens ha brindat la possibilitat d'escoltar els, els protagonistes ha coincidit el nostre eh, tècnic de capçalera Raül Garrido al llarg de tota la retransmissió hem coincidit també nosaltres dos Manolo jo crec que molta gent que ens ha eh, deixat la seva opinió a través de les xarxes socials uh -huh. avui el futbol del València ha sigut molt pobre Manolo avui el València ha tingut molts problemes en, en defensa els laterals eren un drama altra volta Orban és un drama eh, no sé què li ha passat a l'Orban de la passada campanya, però el d'esta temporada... Hi ha molts jugadors que s'han quedat en l'estiu, eh? És un drama. Eh, Bezo, sí com a central de problemes com a lateral, encara té més, eh, més problemes. Mustafi no és el central de moment que tots esperàvem. Eh, Aderlan Santos pues, és un central que hi haurà partits que te complirà i altres eh, que no, però és que a partir d'ahir, Manolo, excepte els minuts d'experiència que han tingut Fran Villalba Zaibo ja a última hora eh, Diallo, el gol tan ràpid que ha marcado Messi ser un caçagols del área como es eh, Alcácer, a partir de ahí pots destacar muy poqueta cosa del partido de d'avui Manolo perquè fundamentalmente el Valencia si el otro día ya va a ser eh, negativa la estadística respecto a las pérdidas de, de pilota de Noeta supose que en las próximas horas Manolo demà en 10 minutos, perdón, perdó, tindrem l'estadística de, de balons que avui el València ha perdut, ojo, errades no forçades, que són les més greus. Uh -huh. El València avui ha perdut molta pilota, Manolo, molt de valor, fàcil, en, en Granada. I ha sigut altra volta eh, un drama veure com el València tratava d'eixir en pilota controlada des de eh, porteria, en zona d'iniciació. A partir d'ahir, Manolo, pues, és la, la llibreta a la que tu has fet referència de Suso, uh mm. -huh pues probablement represente, represente moltes... Eh, sí, de apunts, però de apunts a corregir. I la eh, reflexió de Neville del partit també, Manolo, va en el en lo negatiu, en lo que ha de treballar a diari a Paterra per a corregir mancances con les que avui se li han vist al València. I algú dirà, bueno, pues estos tíos están locos, si el València supera l'eliminatòria Mm, va guanyar còmodament en l'anada i avui ha tornat a guanyar còmodament en la tornada bueno, sí, sí. probablement i seient no ha vist el, el partit qui ha vist el partit ens entendrà perquè avui el València Manolo excepte la pegada, ojo que tindre pegada és molt important l'any passat el València ven 1 per damunt del xoc tenia pegada avui el, València, avui el València ha tingut eh, pegada però a part del que hem dit Manolo, minuts d'experiència per a futbolistes jovens el gol d'Alcácer només així Ryan poqueta cosa més és rescatable, el més positiu, evidentment, l'accés del València cap a una nova ronda de la Copa del Rei, a l'espera de que el sorteig de demà eh, siga, siga benevol. Què han dit els protagonistes després del, després del partit, Salva? <clears throat> sí, pues anem a escoltar a, a Gary Neville. Sorprenentment, ell habitualment, Manolo, sol ser autocrític i si hi ha una errada en el seu equip mm, no té cap tipus de problema uh -huh. a l'hora de, de, de comentar-la o d'admetre-la. Win Neville mm, ha parlat de que el València ha tingut un bon rendiment en defensa, algo increïble y que al final pues estaba contento. me alegro de haber dejado la portería a cero, la defensa ha estado bien, Ryan ha mantenido eh, la portería eh, virgen y Fran, Saibo han eh, podido jugar 90 minutos en un partido competitivo y en general estoy contento porque hemos arriesgado y hemos marcado. Estoy contento con el resultado, con el rendimiento, pero los primeros 20 minutos nos ha llevado algo de tiempo para poder jugar. Hemos jugado al principio como si el partido ya estuviese eh, jugado, como si el pescado estuviera vendido. Content el tècnic del uh -huh. València, Baelotxer Ryan, evidentment, Baelotxer a la defensa, i a partir d'ahir diu que acaba content amb el rendiment, perquè el València eh, ha arriscat, sorprenent per a mi avui l'anàlisi de partit de, de Gary Neville. A Neville se li pregunta pel sorteig i ha dit, Manolo, pues, allò que s'habituen els tècnics, que solament pensen en el pròxim partit, en este cas Neville pensa en el del Rayo Vallecano. Nosotros no podemos elegir, estamos eh, expectantes eh, al sorteo, pero bueno, yo me voy a centrar en que hemos marcado tres goles, no nos ha marcado ninguno, uh, y eh, esto es importante después del partido contra la Real Sociedad, que fue muy decepcionante para todos, y ahora tenemos que jugar muy bien contra el Rayo Vallecano el domingo en Mestalla. Y bueno, el sorteo no está en nuestras manos. pero ahora yo estoy con la mirada puesta, por supuesto, en el sorteo, pero centrado en el rayo. Y ya uh, pensaremos en uh, la Copa del Rey más adelante. Bé, pues el sorteig de males 12 del migdia. Neville també s'ha referit a la contractació per part del València de Suso García Pitarca. club consideraba eh, que hacía falta. Yo me reuní con él la semana pasada, nos llevamos muy bien, estoy muy contento, porque cuando me preguntéis por fichajes en las conferencias de prensa, yo diré, miradlo a él, hablad con él, que él os contará. <laughs> Lo mejor es que ah, tiene muy buen conocimiento de este club. Y ahora mismo tenemos eh, jugadores jóvenes, un entrenador joven. Y está bien tener a alguien con la veteranía, alguien que sabe bien lo que es la liga. Y eh, le doy la bienvenida. Creo que es un gran nombramiento. A ver, a més eh, de Gary Neville, en pogut sentir a Pablo Piatti en un to, este sí, autocrítico tiene la victoria 0-3. Sí, diferente al del tècnic, a parar de que el Valencia te cara de cometre, perdón, de rectificar diferentes errades que encara comés. Sí, sabíamos que era importante para nosotros y es una competición que nos ilusiona muchísimo y bueno, eh, de alguna manera venimos a hacer el trabajo, eh, sabemos que tenemos muchas cosas que corregir, que, solucionar y bueno, eh, creo que fuimos eh, eficaces ¿no? a la hora de, de cada portería. Les paraules de Pablo Piete, del futbolista argentí. Demà a les 12 el sorteig en la seu de la Federació Espanyola de <clears throat> Futbol. Se pot seguir per la pàgina de streaming de la pròpia federació, que alguna volta es va d'aquella manera. També tot i que tot i que dir-ho per part del València estarà present Juan Cruzol i crec que també eh, Manolo Mas va al sorteig junt a Juan Cruzol i algun eh, executiu més del València Club de Futbol estarà demà a Madrid de la seu de la Federació Espanyola de Futbol a les Rozas per a eh, sentir i, se, i per a veure que és el que depara i se sorteig Salva que a més del València recordem sorteig pur no hi ha uh mhm. -huh. condicionants té a estos set equips en el bombo. Sí, amb el València estarà l'Atlètic Club de Bilbao, l'Atleti de Madrid, el Mirandés, el Celta de Vigo, el Barça, el Sevilla i la Unió Deportiva Las Palmas. Pues sí, són els eh, equips d'un València Club de Futbol que tindrà que començar ja a preparar el partit davant del Rayo Vallecano Folgado el diumenge se la juga sí o sí a que guanyar siga com siga. Sí, en un horari que no és eh, habitual per al València, diumenge 12 davant del Rayo Vallecano, en principi més acostumat a jugar a les 12 del migdia probable, Manolo, amb la gran novetat de la convocatòria de la torrada de José Luis Gallà, en la presència també d'André Gómez. i a minuts per a futbolistes titulars i habituals que avui han descansat per a disputar aquest partit de tornada davant el Granada. Perfecte, alguna cosa més del València Folgado, més enllà de l'arribada arribada ja de Suso García a Pitals i la que ahir comentàrem ja en esta casa per la nit pròxima del mateix eh, Joan Martí? Mm, no, pues que en, ens esperem que en el següent sorteig de Copa del, del Rei Manolo uh mm-hmm. -huh. pues, estarà Jaume Ortí perquè ja s'haurà precipitat la seva, la seva tornada i probablement, si els deures es porta bé i com cal, també aparega per ahir el director esportiu del València, eh, Suso García Pitar, que que les cares noves ja començaran a tindre presència també en eh, events importants com és un, un sorteig. Eh, qui també té un important compromís en la Lliga, en este cas, en este cada setmana, és el Llevant una esportiva que en el dia d'avui ha entrenat i s'ha produït una circumstància reconeguda pel mateix Rubi, pel mateix entrenador, i és que d'Iverson, que té les seues coses, les bones que veu porta i que la veu bé quan eh, el trauen, però bueno, a voltes eh, i se cabet està d'aquella manera, l'altre dia se puja per a eh, abraçar-se amb els familiars, li va valdre una cartulina groga i com no és la primera groga que li trauen d'una manera, bueno, pues un tant eh, peculiar al futbolista del llevant d'Unió Esportiva, Salva, el que ha fet avui Rubies és pegar-li un tirone d'orelles. Sí, no li va agradar al, al tècnic el que, bueno, pues, futbolistes que saben que diferents eh, comportaments a l'hora de celebrar pues, comporten com a premi un, una groga pues, eh, facin el que va fer l'altre dia el futbolista del Llevant, que jo entenc que després de les paraules del tècnic Manolo no, no torna a repetir aquest comportament. Esperen que, que sigui així. En un Llevant d'una esportiva, salva que tampoc alberga massa novetats per a aquest viatge a, a Vigo per a enfrontar-se al Celta. No, no, no, no, i probablement pues, eh, anem a veure un, un Llevant amb algun canvi, uh mhm. -huh. veurem que corre amb la, amb la davantera, perquè continua sent molt qüestionada la presència de, de Giras, de continua, és, és, l'home ara mateix diguem-ne de la controvèrsia del Club Granota la sí. gent no entén com es continua mantenint el seu lloc com a titular Sí, veurem que corre perquè va ser Davison l'altre dia qui, qui, va, qui va anotar i qui va donar al Llevant Unió Esportiva la, la victòria a Misegol davant el Rayo Vallecano sempre el davanter més, més complet -huh. És el davanter que més gols ha fet i probablement Manolo presenta, si presenta algun canvi la formació de, de, de Rubi per a jugar davant del Celta de Vigo, pues una d'elles sigue la, la presència de Davison com a, com a titular. Perfecte. Un Rubi que Gaudí ha parlat de, en el dia d'avui, sempre parla dos dies abans del partit en roda de premsa. És l'únic club que complís amb una normativa que va posar fa dos anys la Lliga de Futbol Professional. Ja, Lo que no sé si aquesta normativa se manté, però jo crec que l'únic que la respecta és és el llevant. Però jo crec que és més per, per conveniència de Rubi, que li agrada més parar dos dies abans del partit. No, no, no, abans ho feia... Eh, Alcaraz ho feia igual. També. Sí, sí, sí, i Mendilibar igual. I, i Caparrós, vull bueno. dir, sí, sí ha parlat del optimisme després de voler treballar l'equip esta setmana. Sí, diu que li ha agradat el comportament de, de l'equip, que li va vindre bé la victòria davant el Rayo Vallecano i que espera pues, eh, ixa, ixa reacció. Pues no te voy a engañar, mm, mm, estoy muy contento cómo está entrenando el equipo. Sí que es cierto que desde que hemos llegado no hemos notado nunca apatía en los entrenamientos, pero posiblemente en fútbol profesional cuando consigues una victoria te sube la, moral muchísimo y también lo, están transmitiendo los entrenos. Los veo con mucha confianza, con mucha intensidad en todo lo que se hace y me hace, pues bueno, eh, ser optimista, aunque no es... Eh, no asegura nada, pero me hace ser optimista. Bueno, y a ser optimista la victoria davant del Rayo Vallecano. Lo que espera es que después de sumar la victoria davant del Rayo se sume una altra seguida consecutiva davant del Celta de Vigo. Si no consigues eh, otra victoria pronto, pues es otra final enseguida que tendremos en casa, ¿no? Como, eh, bueno, aunque finales son todos, porque hasta que no consigas adelantar a tres equipos, eh, pues eh, todo van a ser finales. Pero Desde que he llegado he anhelado en tener dos victorias seguidas porque sabía que el impulso que daría eso, ¿no? Pues ahora tenemos una posibilidad, que es contra un rival pues con muy buenas cosas y muy complicado, evidentemente, pero al final es la posibilidad que tenemos de encadenar una segunda victoria que nos daría una moral aún más grande para afrontar el partido de casa contra Las Palmas. A mí me parece que Rubí, que també s'ha referit a ese, al rival, al sí. que feia referència al Celta de Vigo. que sí, también es cierto que han perdido un partido con el Atlético Madrid, que todos sabemos la dificultad de esas, tres derrotas. Uno es el Atlético Madrid, que es una dificultad muy grande, pero me parece que es un equipo que igualmente tiene muy claro que juega y, lo veo casi como un arma más peligrosa porque eh, posiblemente quieren aprovechar la visita del Levante para romper con esa racha. No, no les vas a pillar, eh, yo pienso, dormidos. En este sentido lo veo incluso más negativo que positivo, pero al final lo que tiene que primar es que nosotros eh, cuando hemos estado bien, eh, que los partidos de fuera, a mi modo de ver, han sido en casi todos, eh, hemos generado muchas dificultades al rival. Entonces, si conseguimos ver ese levante, eh, pues bueno, independientemente de si el Celta está mejor o peor, que repito, para mí no está mal, mmm, tendrán dificultades también. Bueno, les paraules de Rubi sobre els eh, punts eh, de d'aquest partit que va disputar cada setmana allà Antonio Esportiva, Salva, i ja que parlar, entre altres coses, que se va trobar un Celta sense Augusto Fernández, que ja és jugador de l'Atlético de Madrid, y sense Nolito, que no va a estar contra el Levant. Sí, no está Augusto, no va a estar tampoco eh, Nolito. A partir de ahí, Manolo, el Celta pues es eh, un rival més eh, accessible uh -huh. sense la presència d'estos futbolistes. Lògicament, per a un Levant que necessita eh, la victòria, ja està cada volta més a prop d'agarrar els que té per davant, però, com bé ha dit eh, Rubi Salvà, dos victòries és que són mega necessàries a hores d'ara per al conjunt granota per a poder <clears throat> començar a respirar algo més tranquil, tot i la victòria victòria l'altre dia davant del Rayo Vallecano. Sí, era molt, molt negatiu, Manolo, eh, l'entorn, les sensacions que va deixar el, el llevant després de la derrota, abans del partit davant del Rayo Vallecano, i com, can, can, com han canviat les coses, una volta el conjunt granota va, va superar este passat cada de setmana, a gol de Diverson, al Rayo Vallecano. Mm, està més a prop la, la salvació, encara que resta tota la segona volta, però bueno, és, és eh, més fàcil després de la victòria davant el, davant el Rayo, que també hem escoltat al, al tècnic, sembla que també ha canviat un poc l'ambient al, al vestidor de, de Buñol. Bueno, perfecte. Recordar que este cada setmana València Bàsquet juga el seu partit número 1000 en la màxima categoria del bàsquet eh, espanyol. Ho farà davant del CAI Saragossa, on el islandès John Stefansson pot ser una possible tornada, una possible alta, mentre que Guillem Vives té tota la pinta de que no podrà estar davant els eh, aragonesos. Les 12 al terreny del debate, de la tertulia del análisis. Ya. 97 nit, La Tertúlia. 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi així a Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio amb eh, la tertúlia que va començar des de ja, eh, va tindre de tot, va tindre copa i el que no és copa, copa perquè lògicament avui he jugat al València i el que no és copa pels moviments que venen produint-se últimament en el si del València Club de Futbol. Saludem ja tots els contertulis que estan per així, companya de Bein Sports, Cristina Bea, què tal, Cristina, bona nit. Què tal, Manolo, buenas noches. Com estàs? Muy bien. <laughs> que agradaria <laughs> millor que tu, <laughs> però és, no. és, una, és una evidència, no hi ha més que sentir esta veu. Pepe Aguilar, com com estàs, Pepe? Bona nit. Molt bona nit a tots. Com estàs? Ah, sí, uh, ah, passant un ratet amb vosaltres. Fantàstic. I també s'acompanya des de Barcelona, redactor en cap de Primera Línia, Paquito Gisbert. Hola, Paco, què tal? Bona nit. Bona nit. Com Feliç estàs? any a tots. Feliç any a tots. Igualment. Com estàs? Bé, eh? molt bé, molt bé. Recuperant-me de dels Nadals. <laughs> tu dels Nadals i jo del refredat que he un que eh, s'ha pegat a mi i no hi ha manera de, de fer-me-lo fora. Així que eh, aguantarem com pugau. La pregunta que estem fent en el dia d'avui, en el Twitter, arroba esports nit arroba esports nit a qui voleu en quarts de eh, la Copa? És la pregunta que us fem. A qui voleu en els quarts de la Copa? Vos recorde que demà el València a les 12 estarà junta a Atleti Bilbao, Atlético de Madrid, Mirandés, Celta, Barça, Sevilla i la Unió Deportiva Las Palmas. Sorteig de quarts, sorteig pur, per tant no hi ha condicionaments de cap tipus i l'únic que hi haurà que comprovar és si el partit d'anada és en allà o si la tornada és fora que a, ah, de tota la vida quan jo era xicotet sempre tot el món volia jugar la tornada en casa però ara hi ha tècnics molt moderns que diuen que no, que millor l'anada perquè pots eh, solidificar amb un bon resultat i anar eh, a defensar la tornada bueno, jo crec que de tot això i de moltes coses més podrem parlar mm, de fet el València està eliminatòria acaba de passar jugar l'anada en casa i probablement quasi serà el resultat de l'anada o un patit més del necessari perquè el partit d'avui, desgraciadament senyors, ha tornat a ser una llàgrima Lo ha sido, al final ese, ese 4-0 como decías ha sido la renta que ha aprovechado el Valencia para estar en los cuartos sin demasiados apuros, porque también hoy el partido se le ha puesto de cara, porque el gran día. peligro era si en 20 minutos a Granada le da por adelantarse y ponerse 2-0, ojo cómo podría haberse puesto la cosa. Sí, el bueno. equip tenia molta joventut, també i molts no habituals. Afortunadamente ha habido un palo y <laughs> luego el gol ha caído por el lado del Valencia. Yo penso que el millor del partit d'avui a banda de que ha passat una eliminatòria uh -huh. conforme tal les en el Valencia és una grandíssima notícia és que ha guanyat perquè la dinàmica que duia l'equip sense guanyar no, no podia mantindre's eh, eh, i aquesta victòria el que va suposar és un col moral també per a l'equip, vull que no una victòria, quan portes 8 jornades en lliga sense guanyar guanyes una vegada i dius escolta, pues sí que saben guanyar també recolza un poquet els ànims i el que passa és que no n'hi ha xoc, no, no se li ha vist res el partit ha sigut una castanya però, però espectacular i menys mal el que estaven comentant que de les 3-4 oportunitats que han tingut en la primera mitja hora eh, el l'Aran no ha entrat cap que, que... Mm, a veure, si n'hi ha una cosa que el València ha fet bé en els últims 2-3 anys ha sigut la contratació de porters o trobar porters la que sí perquè vamos d'això també anem a parlar eh? perquè, eh, s'abriu un debat a la avui no estava, avui no estava Jaume Andrés Ryan i, i, i, i ha estat espectacular també. ha vuelto a ser el mejor del sí, partido sí, sí també, vol, també diu molt de, de, de, de lo que n'hi ha per davant de Ryan, eh? Sí, sí. Eh, eh, no, No és, no, i, i, no és fàcil per a un, per a un joc tan específic com el de porter eh, jugar poc i estar sempre tan bé, perquè està bé, cada volta que juga està bé. Sí, en 10 minuts, 15 mm, minuts ha tingut dos intervencions, sobretot una mà que ha tret... Sí baix espectacular i després el pal que, és que era un 3-0 en el minut 22 o 23 i, mm. i després era molt complicat el tema Sí, el Granada havia tingut en Sergi però quasi deu estava en el, el pal eh, i, i, i el porter en este cas Paco, tu com ho veus? Jo he vist, he vist un martiri, eh? O sigui, ha, ha sigut una cosa tremenda. Un martiri és una bona eh, definició. Sí, bueno, és que la majoria dels partits del València són un martiri, sincerament. <laughs> però el d'avui que damunt pues, en principi no es jugaven pràcticament res encara que es jugaven molt que era passar l'eliminatòria però en 4-0 normal és que no passarà res pues, ha sigut més martiri no? per lo que digueu que, que la primera mitja hora bueno, ens han pogut ficar un parell de gols i després a partir del gol de Zaibo pues, eh, ja, ja més avorrit encara <laughs> o sigui que ni eh, tan sols hi ha un moviment, la... moviment de cap espectacular del xiquet eh? la, sí, sí. la cabotada executa molt bé <laughs> bueno, el porter també, també ajuda molt no, eh? bueno, són, són, <laughs> ah, són les dues coses el porter ajuda molt però la cabotada vull dir, el moviment el giro de coll marcar els temps la veritat és que el, el nano ho sí. sí, sí, sí, la veritat és que sí però bueno, estem acostumats a, desgraciadament esta temporada i jo crec que ja no té molt de remei eh, a veure un València d'aquestes característiques pues se tracta de salvar-la probablement d'apostar per la Copa que, que bueno, jo he tuitejat avui que el, que el eh, Carineville porta tres partits i tres victòries en Copa, cosa que en Lliga no porta cap victòria en cinc partits no? Cert. Uh mhm. -huh. eh, i bueno, pues a lo millor eh, això és la via no? o sigui, diguem-ne que, que prendre la solució Koeman, no? Lo mateix aquella temporada la varen tirar i pràcticament estiguem a punt de baixar a la segona divisió però la Copa la guanyarem i probablement és la, la solució perquè jo sincerament crec que tindria que tenir sort en el sorteig o que les eliminatòries al València li afavoriren perquè la llista que has donat d'equip sincerament a mm. mi em sembla que l'equip més fluixet és el València Tal, almenys com estan jugant ara, ara mateix el més fluix de tots és el València o sigui, probablement és el que tots volen sincerament eh? la, la realitat te diu que ara mateix el València no està en el seu millor moment i hem parlat de moltes coses de moltes situacions que hem vist avui eh, Paco Gisbert ara parlava de la solució via Copa que és el que l'any de Koeman te va acabar donant un, un títol eh, jo vos pregunto tant a Paco com a Cristina com a, com a Pepe veieu una solució fiable jugar-ho tota la Copa, sí, sí. ho dic perquè és que una mala eliminatòria o, o un... Mireu la, mireu la UEFA però, de fa dos anys però abans de tot, un no. últim minut mal jugat te deixa un, fora un comentari sobre, sobre una qüestió que ha dit Paco sí. eh, eh, és la temporada de Koeman que tirem la temporada i se la juguem tota la Copa i tal ja, però és que esta temporada en teoria era la de la consolidació del nou València i això és un greu sí, problema. Però, però les coses són així. No, sí, sí, no, que sí, ahí sí, tot al revés, però és que si, si tirem un poquet darrere i fem un, un peliu de memòria, és que la temporada passada era la de transició que arriba Peter Lim, un entrenador tal, Nuno, nou, eh, no coneix l'equip, esta és la, la, la eh, fitxatges estranys, o sigui, sea, s'aposta per un tipus de jugador jove, rentable, en qualitat, y ahora esta, que es la bola ya te la vas a chuvar soles, ya vas a tirar la temporada y te la vas a chugar soles, engasante en lo de la Copa, a que te isca un minuto, a que te, te toques de mal Barça y te, y te tire de la Copa ya directamente El problema es que la, eh, temporada, entre comillas, ya está tirada. Sí, <laughs> Quiero decir, igual la Copa... arribar objetivos que tú te habías marcado. Teniendo en, cuenta, en cuenta que queda toda la segunda vuelta, evidentemente son 57 puntos por delante y pueden cambiar mucho las cosas, pero ya estás en los cuartos de final de una competición que te puede dar acceso después a Europa sin saber de momento lo que lo que va a pasar en esta segunda vuelta. a ver lo que pasa el domingo contra el Claro. Estás relativamente cerca, eh, no te ha sido muy difícil llegar hasta donde estás y estás teniendo suerte porque ni en el partido en Mestalla ante el Granada ni hoy yo creo que has hecho tantos méritos como para ni siquiera encajar un gol por ejemplo. Entonces, bueno, pues podemos seguir funcionando así. es, un set a cero de la eliminatoria. Es que tres son de penales. correcte. Sí, sí. sí, sí. Però bueno, és igual, eh? o sigui, la, la, la superioritat del València sobre el Granada ha estat manifesta. El que sí que és cert és que ens queden 5 partits en Copa i en Lliga, eh, com diu Cristina, queden 19, no? O 19 partits. Uh mhm. -huh. I els 19, 19 partits i són 57 punts, tindrien que fer 50 punts per a no arribar a la puntuació de l'any passat que ens va col·locar quart per un punt Mm. O sigui, és que el Villarreal té 20, 37 punts, crec. O sigui, està a 14 punts de nosaltres. Tenien que remuntar 14 punts per arribar a, a, a ser quarts i jugar-nos l'any que ve una altra vegada en eliminatòria prèvia. O sigui, està molt, molt, molt, molt complicat la Lliga. O sigui, molt complicat arribar a la Champions. La millor via és la Copa en aquests moments també està la, la també està la, Europa League la, també està l'Europa League. la, Europa League. no League. League. però l'Europa League hi ha uns condicionants molt diferents, i això ho ha dit ara mateix Manolo, no? Una eliminatòria, un moment, un partit tonto, un tal, un viatge que no tal, jo que sé, igual la cagues i la cagues. I, la I entras en 16 avos, además. exacte, i ahí entrem en 700 de final, que no és, que no és 700, 800, quarts, semifinals, i després jugar la final, o sigui, és molt més complicat Bueno, pues eh, eh, eixa part que és la fiabilitat o no de jugar-s'ho tot a les, a les, als tornejos eliminatoris tenint en compte, com deia, que la Lliga s'ha perdut tant de terreny que, bueno, té mala pinta no, no anem a, a enganyar-se eh, València hauria de, de canviar radicalment sobretot la imatge jo Eh, avui li he preguntat, estava el company Andreu Alberola en Granada, que ens ha costat el telèfon per a sentir els protagonistes postpartit allà en los Nuevos Cármenes, i ell m'ha dit, no veig cares alegres, no veig cares de que els jugadors estiguen feliços perquè saben que no han fet un bon partit. Me crida molt l'atenció això, perquè abans un 0-3 te l'hagueren venut com, oh, hem guanyat 0-3, etc etc. Fins i tot hem sentit a Pablo Piatti, que ho ha dit, hi ha molt que millorar, hi ha molt que treballar, després de guanyar 0-3... Eh, i me queda també una imatge eh, jo crec que els bons comentaristes en ràdio i en tele ho són perquè arran d'imatges en les que tu no extraus cap conclusió ells sí t'expliquen alguna cosa no? i eh, tenim una sort de comptar des de fa dues setmanes eh, que crec que és un fitxatge espectacular amb, amb Raül Garrido i Raül eh, ens eh, cridava l'atenció sobre un fet que hem vist en el descans, en les imatges que era que i si el València eh, al terreny de joc per afrontar la segona part i mentre eixia Granada que crec que ha sigut una miqueta després eh, hi havia robles de jugadors entre ells xerrant, com ubicar-se com quan molts jugadors en el desquixen del descans eh, eh, a, al segon temps i pa, és perquè hi ha molts dubtes és perquè no, les idees no col·locar-se no saben van a poner quan estan repassant tota, totes les indicacions altra volta les indicacions jo crec que n'hi ha molts dubtes i que l'equip ara mateix Neville lluita per tindre i deixar-li una personalitat definida però que l'equip ara mateix no té un rum fixe i clar i això es nota l'equip no deixa estar en pretemporada però ahora és que no pues estar en pretemporada en el mes de, de febrer en el gener, febrer perquè has perdut el tren i l'has perdut l'has perdut totalment que aquest equip a lo millor d'ací un mes, mes i mig jugava a futbol i tot pues probablement no crec, eh? No, no, però mira, no, mira, yo te digo una cosa. Eh, la idea de, de Gary Neville no la vist roent. I me dóna la impressió de que està intentant i fent el que pot i el que no pot per transmetre-ho per transmetre a, a, als jugadors i que són receptius. Ara, l'assimilació no la tinc tan clara, eh? L'assimilació no la tinc tan clara. ni la asimilación, ni yo creo que el Valencia con, no está consolidando tampoco un equipo base, entre comillas, como para que no haya esas dudas entre jugadores. Yo creo que lo que pasa hoy en gran medida es que esos jugadores todavía, mm, como decía el Pepe, están en pretemporada porque tampoco están conjuntados entre sí. Lesiones, rotaciones, tres competiciones, lo que queramos, está haciendo que no haya un equipo base y que tampoco quizás sobre el terreno de juego, algo que yo echo de menos, que tampoco haya un liderazgo como para tirar del carro, como se ha dicho siempre, en momentos en los que hace falta. No, y en, en dos de, de, Sí, bueno, no, No, no, pero en dos de en vez en, el lateral, que tampoco es lo mejor del mon eh, yo que sé, eh, Cancelo, Perdaban, que tampoco normal. Bueno, sí, està mm. bueno, pero que ni más El Miss del camp és absolutament diferent del que estàs acostumat a jugar. Clar, és que mm. havíem, avui, avui, per exemple, n'hi havia molts canvis. okay. Oh. Evidentment, avui el partit donava per això en el, en el 4-0 de Mestalla, però bueno. Paco, jo no sé, tam jo no sé tampoc si, si el València té una plantilla ara mateix per a, per a desenvolupar lo que, lo que Gary Neville vol, eh? O sigui, sincerament, és una plantilla que se l'han fet a un altre, Bé, és cert que ja ha acceptat eh, portar-la, però és una plantilla que se l'han fet a un altre i, i jo no tinc tan clar sincerament que d'aquí un mes la cosa vaja millor, és que no crec que no, no, no, no veig símptomes de que, de que el València ja ha canviat molt des, de, des de que despatxaren en Nuno fins ara. No veig, no veig símptomes, veig, I si veig molts. el problema molt al qual jo me referia sí. abans, la sí. falta d'evolució, sí. que tenim que fer una pausa obligatòria hasta ara per a la Publi, 12 i quart, i en tornar, si voleu, parlem d'aquesta falta d'evolució, o d'aquesta involució, fins i tot, si voleu, que està eh, patint el València Club de Futbol des de l'arribada de Gary Neville. Les 12 i quart, fem una pausa per a Publi i tornem de seguida. Així es posa 97 nit en la 97 97.7 Ràdio. ¿Quieres ser peluquero canino? Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes. Vale, ya vendré otro día. MiriWen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Victoria o drama en la matinal de la 97.7 Radio. Diumenge, un València en situació límit rep el Rayo Vallecano amb la imperiosa necessitat de guanyar després de 8 jornades. A Mestalla, a les 12 del migdia, des de les 11 en la nostra sintonia, Manolo Montal i Salva Folgado et conten en valencià la primera jornada de la segona volta de la Lliga. València-Rayo Vallecano. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 16, entrem en un nou terreny dins de eh, el que estem parlant arran del partit que ha jugat Will el en Granada i que va servir per a entrar en quarts de final de la, de la Copa del Rei. Deia, eh, parlem, si voleu, de, del que està fent de l'equip i d'eixa eh, falta d'evolució, o si voleu, d'aixa involució. Eh, el València torna a semblar-se cada volta més al dels pitjors partits de Nuno i això és perillosíssim i abans ja, ara ens estava comentant la companya Cristina Bea i és cert no dona un pas endavant i ixa per el partit si més no sembla que els primers 30-35 minuts fins que no passa alguna cosa va a remolque de lo que li marca sempre el seu rival es una realidad. Yo creo que es algo que estamos viendo partido a partido y al final los números están ahí. Como decíamos, son cinco partidos de, de Neville Eh, tres empates, dos derrotas y sobre todo la sensación, que al final es la sensación del equipo lo que, lo que hace ver que, que la cosa no va mejorando, ¿no? que la sensación sobre el terreno de juego eh, no es mejor, no se ve un Valencia con una fluidez a la hora de sacar el balón o que tenga la iniciativa eh, durante los partidos o que llegue con claridad y tenga muchísimas ocasiones, entren o no entren. Es que eso no está pasando en este Valencia. Una de las cosas que me criticaron de Nuno Es que IMA dice que adaptaba a, el seu a cada equipo Que, que, que el primer día que arriba a y eh? i ho pero bueno, Es que tú no puedes jugar en el Valencia Y solo tú tienes que Tener un mínimo un algo, un algo. en que siga eh, hasta el, hasta el només, però, però que siga teu. A partir d'ahí, jo què sé, hasta el xeroll ja t'adaptes un poquet i després ja d'ahí per cada alt, pues xues a lo que vulguis o a lo que te dicen, però algo teu tens que tindre. I el València no tenia això seu, és que no tenia les ungles, com que diu seues. Eh, Entonces, clar, quan te menegen un poquet, quan te maregen un poquet, si entra un gol en els primers 5 minuts, l'equip s'enfona perquè ja no sap jugar a res, ja no sap fer més. Entonces, s'enfona. Mira, jo, jo eh, recorde el, quan, quan tiraren fora a Valdano, eh, quan va venir Ranieri, Ranieri li va costar 10 partits o 12 eh, trobar l'equip i trobar la forma de jugar, però ja es veia que, que volia jugar d'una altra manera. I el primer partit o sigui, el guanya, eh? 0-2 en Valladolid. Sí, sí, sí, exacte, però, però ja es veia que el plan era, eh, havia un plan, hi havia un plan i el plan després eh, va arribar i se va desenvolupar d'una manera que ens va, es va portar a la final de Copa aquella i a classificar-nos per la Champions un any després no? eh, lo mateix va passar quan, quan vingué Valverde i lo mateix quan vingué Pizzi però jo en Neville sincerament no, no veig que n'hi hagi un canvi de dir, bueno, és que el València vol jugar d'una manera, d'una determinada manera, entre altres coses perquè per mi continua continuo sense saber a què juga el València, o sigui, jo no ho sabia mm. en Nuno i no ho sé en, en Neville o sigui, me, me dóna la sensació de que probablement n'hi ha eh, un... jo t'ho puc dir, jo t'ho puc dir, a res sí, sí, dime, sí, No, a res. A, ah, no, no, no, clar, a res. exacte. Sí, sí, exacte, a res. És, que, és a dir, no n'hi ha un plan. O sigui, sí, n'hi ha, una, ha més motivació, probablement, els jugadors ha parlat en ells, n'hi ha més carinyo, n'hi ha una distància menor de la que havia en Nuno, però plan de jugar d'una altra manera o de fer algo, encara que siga ficar-se buit darrere eh? I, i, i eixir al contraatac. És una manera de jugar, com diria mm -hmm. És una manera de jugar i que ens ha donat molts èxits en Ranieri, per exemple, que estàvem parlant abans. Uh -huh. o sigui, però és que no, jo no veig res. O sigui, el València ni defen bé, ni ataca amb fluidesa, ni té un, un, un centre del camp que jugue la pilota ni que jugue ràpid, o sigui, el, el valor a vegades, dels centrecampistes, els dos centrecampistes, normalment André Gómez i, i Parejo, es passen el partit corrent davant enrere i d'enrere davant, o sigui, fan quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres que n'hi ha molta, molta separació entre les línies, i això passava en uno i passa en, en Neville. O sigui, jo no veig, eh, sincerament, cap, cap signe de dir, bueno, és que les coses canvien i només és qüestió de temps tu, Pepe, eres molt, <laughs> molt positiu. Però... No, jo és que vull buscar algo, vull, vull agarrar-me a qualsevol cosa. Però és que sí que és de veres que, que me dona la impressió de que este home pot fer algo, pot fer algo així en València. Està demostrant que té unes idees, no te vaig a dir clares, però per almenys voluntarioses, per dir-ho d'alguna forma, per, per buscar ese positivisme, si vols però, però és que també pense que no, no, o no són capaços d'assimilar-lo o és tant la rèmora que duien damunt els jugadors, els futbolistes que, no, que, és, que estan afonats o que estan tapats o que duen una espècie de burca en tots els meus respectes a, a lo que tinga que respetar perquè ja no saps com parlar d'aquestes coses és de veres y, no veo en Messen ya de lo que son capaces de o no se creen de lo que son capaces de, de chuar. Yo iba a ir a que quizá hace falta, como se ha dicho muchas veces, ganar. El a lo mejor eh, encadenar dos pues victorias seguidas que te den esa confianza. pero también ganaste aquí 4-0 y luego en Anoeta perdiste 162 balones que fue una barbaridad, una barbaridad lo que hizo eso, el Valencia eso, eso contra es la Real. Eso es continuo en toda la temporada. El Pedro Pero ese día fue, vamos, si ya se habían perdido 100 menos y fue una aberración prácticamente <laughs> contra el Villarreal, lo de la Real ya fue tremendo. Dóna la impresión que a la fi <clears throat> eh, eh, els dos principals hàndicaps que, els quals tots pensàrem quan eh, reverem eh, l'anunci per part del València de que Gaibe era l'entrenador entrenador que és el tema de l'idioma i el tema de que és novato crec que a la fi li estan passant factura crec que a la fi ell en l'idioma l'altre dia en una entrevista en Sky deia que encara sentia impotència per no poder comunicar-se com volia amb els seus futbolistes i el tema de que és novato és que l'altre dia i, i, ho comentàvem a, eh, primer amb Raúl Garrido que estava així nosaltres veient el partit i per la nit amb, amb César Ferrando el València no fa una primera dolenta una, dona, una dolenta primera part perdó en Sant Sebastià però el descans Eusebio Menecha quatre peons i li guanya tàcticament la partida a Gary Neville d'una mm. manera bestial. Mm. Sí. I això són coses pues, que s'ha de patir un entrenador novato perquè, el que han dit sempre, en totes les professions de tota la vida del, del senyor... Eh, eh l'experiència ha comptat. Un no se posa davant d'un micro o escriure un article el primer dia, igual que quan du ja un bagatge eh, en la seva esquena. I jo crec que això, al final, i aquests dos hàndicaps que podien ser si vols, dos clitxes o dos etiquetes dels quals a voltes la premsa eh, eh, tira molt dels clitxes i d'etiquetes, a la fi, la sensació que tens si són eh, reals. És, és que són, acaben seguint reies, desgraciadament. N'hi ha una cosa més, Manolo, i és el desconeixement de la Lliga Espanyola. Que Sobre és, això. És bueno, pots ja Carrillo que siga novato, vale. No, sí, no, és veritat. O sigui, sí, sí, mira, no, jo, no, però també la desconeixien uno i és una de les coses que més li tiraven a la cara d'any passat. Sí sempre pense en el cas de Pepe Mel, quan va anar al West Bromwich. Pepe Mel, Pepe Mel va, va arribar també a mitat temporada, més o menys en la mateixa, en la mateixa època que Gary Neville va, va arribar al València. Va salvar al West Bromwich del descens, però quan va acabar la temporada li digueren, bueno, vostè renovarà, i va dir que no. I, i, i eren per les dues raons que estàs dient tu. O sigui, una, perquè l'idioma era un mur per a ell, o sigui, ell va dir, mira, jo me, me sent incapaç d'aprendre bé anglès per lo que siga, per la edat, per Pemer és un senyor que té 50 mm. anys, per lo que siga, i també perquè eh, per a ell la lliga anglesa era un altre món, un altre món que no acabava de descifrar i que no <laughs> coneixia bé, o sigui, acostumat a que l'àrbitre te pite aquí, te, te trega una targeta, que no sé què i no sé quants, en la lliga anglesa se fa d'una altra manera, per molts partits que hagis vist, viure-la és una altra història. És diferent. I, i la, Y a la Liga Española pasa exactamente el mateix. Contàveu, mm, me parece que el día del Baracaldo, que Neville eh, deia, mm, esto es la copa? O sigui, el primer día, el, el dia del Baracaldo, mm. que había cuatro personas en Mestalla, estava tu, Cristina. Vuit, sí, tu, tu, Cristina, i quatre més. Sí, sí i deia, eh, Esto, això és la Copa clar, acostumat a que vinga un equip de setena divisió i que omplin el eh, Old Trafford, pues estava al·lucinat no? i això és la història, ell no entén que aquí la Copa és, bueno, que ara començarà a interessar-nos i si passem a semifinals més encara, però si no ens dona igual sí, igual, igual dona que dona el mateix si, ens toca les Palmes, per exemple Mestalla aniran 15.000 20.000 persones, estic segur estic seguríssim, ara, si es toca el Barça ens toca l'Atleti de Madrid, un equip així pues anirà més gent, evidentment, però si no, eh, aniran 20.000 o 25.000 persones, només. De les coses positives, com dèiem, vull que agarrem alguna cosa positiva, parlàvem de la porteria, parlàvem de, sí. de Matt Ryan, de l'Australia, val? Eh, va vindre a València, se va lesionar, va eclosionar la figura de Jaume Domènech, va relegar el portal australià a la banqueta, els companys de Cope contàvem la setmana passada que el jugador havia demanat eixir en el mercat hivernal perquè vol disputar minuts i l'autèntica realitat és que este futbolista cada volta que ha jugat els partits de Copa o l'últim de Lliga en el qual pues, no ho va fer l'última gracieta i va ficar-lo eh, contra pronòstic eh, la realitat és que ni en aquell partit de Lliga ni en la resta de Copa que ha jugat ho ha fet malament ha quallat bones actuacions este porter australià eh, al qual ja que reconeixen-li el gran mèrit perquè un porter el primer que necessita per a rendir és continuïtat mm. i aquest xicó no la té segon, que en el seu cap ell veu com ja li ha passat per la dreta Jaume Domènech i que està a punt d'estar una altra volta per a competir Diego Alves eh, i ha de ser complicat en tot això en el cap estar i competir bé com està competint este xicón Lo está haciendo, lo está haciendo bien. Yo creo que es un problema muy positivo el que tiene el Valencia en este momento con, mm. con esos tres buenos porteros, ¿no? Ese dilema de qué va a pasar cuando ahora vuelva Diego Alves, porque desde luego Ryan está haciendo muy buenas intervenciones, muy buenos partidos cada vez que está, que está apareciendo, pero también Chaume. Eh, está siendo, bueno, eh, el gran portero ¿no? de, del Valencia esta temporada, el gran salvador de tantísimos partidos, con lo cual es un, un, gran dilema ahora cuando, cuando vuelva Alves, el qué va a pasar y sobre todo, como decías, que tendrá que salir alguno y hay que ver eh, cuál es la decisión que se va a tomar finalmente. Ryan, como dices, quiere jugar, evidentemente. Sabe, no un debate a la portería importantísima del Valencia. Cristina ha, ha utilizado dos termes, dilema y problema, que yo los utilice mucho, porque en Valencia digo, ¿Valencia tiene un problema a la portería? No, un problema sería tiene tres porters. problema positivo. Correcte. El, <laughs> València, el problema sería tiene tres sí. y que ningú parar un taxi, siempre mm. conté la mateixa edat, porque ya tiene una edad, pero es que la vas viure y por eso la conté en la 86-87 que van estava en segona divisió vingué Xérez <laughs> i s'emportà 6 gols i estava el mític José Antonio Olaya a la banqueta i quan li preguntaren en roda de premsa posterior al partit eh, ¿por qué ha jugado Navarro? que era el problema de pues mira, ha jugado Navarro que es malo porque es suplente que eso más todavía peor vull dir, i se, i se es, a banda de que Naya com a motivador no tenia preu, val eh, però la realitat és que això és el problema però tindre tres que paren eh, és més... Record, record Recorda que el Valencia tenia Antonio i Serna en aquella temporada. En aquella època tenia Antonio Serna i Sempere. Eh, eran eren els dos molt roïns. Eh? Sí. Acabava Joan Sempere, com tota la vida, que sempre acabava Joan Sempere. Exacte, exacte. Però eren Antonio i Serra, que eren molt dolents. Sí, sí, sí, molt sí, sí, sí, sí. Bueno, pues, eh, deia això perquè eh, tindre un problema és tindre tres i que no pare ningú. Però tindre's i que els tres siguen bons a veure, no deixa de causar-te certes turbulències, sobretot en el vestidor, perquè els tres volen jugar, perquè hi ha alguns que duen pitjor que altres la suplència, però és més un dilema que un problema, senyors. Beneït problema, en tot cas. Sí, sí. Jo, jo penso que això més s'ha guanyat a pols eh, ser avui en dia el porter titular del València. Mm. Una altra història serà quan va tornar, evidentment, o en condicions Alves, i com va estar Alves com per a competir, ja no sols en la competició, o sigui, en un partit normal, sí, per, per a competir, en Jaume i en Ryan, en els dos, per un lloc en, en la porteria. Pero mm, yo tengo la mejor opinión, es que hoy en día dia se ha guanyat el ser el porter titular y el que venga la darrere que arre, como se sol es decir, a dir, sí, molt bé, y tú cuando te toque chues y cuando pude llevarme el puesto me lleves pero ahora soy yo quien sobre todo eso eh, cuando estés para quitarme el puesto porque los números y la situación no hace tampoco que se puedan hacer muchos bailes y muchas probaturas, como para decir, bueno, este partido sí porque va a haber más competiciones y la siguiente ronda de la Copa podría ser a lo mejor el momento, pero eh, te la puedes jugar. tal vez no sabemos cómo va a volver, lleva muchísimo tiempo fuera del equipo, a ver en qué estado de forma eh, vuelve. sí, vale, ve ahora, ve ahora a así tres semanas, así una semana casi dos semanas Mínimo dos, tres, dos, parece. tres semanas están dos, Dos, tres semanas sí. vale. al final, dos, tres semanas eh, si febrer. fa dos, tres semanas per, per, incorporarse equipo No, yo creo que ya para... Está trabajando con el equipo. Ya, sí, sí. ya sí, al equipo, yo creo que ya sería para... Vale, para para estar en condiciones de afrontar un partido, necesitas volar dos, un país de semanas al mes y a partir de ahí que pugues competir en lo que tens esperaban Que ojo lo que tens per eh? hoy hablando de Matthew Ryan sí. i el que s'ha quedat en la banqueta del Jaume que està guanyant una temporada fantàstica sí. és molt complicat que Alves jugui guany eh? és molt complicat i Alves és del que no du massa bé eh, l'experiència, eh, sí, és el, el que pitjor du la <laughs> banqueta la banqueta eh, eh, l'experiència es diu que eh, si haguera estat nulo per tot el bagatge de la temporada anterior probablement en quan Alves haguera estat eh, per a jugar, haguera jugat tot, sí, però, i, tot però, i que Jaume estava però fent el no sí. però a això marxarà. Neville no té eixa motxilla, no, no, no, no, no té cap càrrega per a eh, descabalgar a un i posar un altre. Per tant, com deia Paco, s'aveïna un debat a la porteria apassionant. Sí, eh, la putada és que no poden jugar els tres al mateix <laughs> temps. un lloc on bo, Sí, sí, bueno, <laughs> exacte. Podríem I només pot jugar uno. Però un lloc on tenim tres tios bons i no, i no pots jugar uno. Igual algú de central funciona. Podrien adelantar-se un poquito. <laughs> És realment l'únic puesto que... Te... Bueno, eixe i el davanter centre és l'únic els únics puestos que tenim, que tenim ben coberts, sincerament. Perquè, bueno, el davanter centre, el titular, Alcácer. El eh, Negredo no parlem, perquè no està, continua sense estar. Però... Oh, a veure bueno, si no, no anava a tindre la i tot. No, no, no, no, no tenia raó, no tenia raó per, per, una, per una causa. No, jo que crec que va perdre la raó per les formes. Apartar, no crec que va perdre la raó per les formes però exacte, no, no, i a més Negredo és útil, o sigui, una altra cosa sí. és que eh, eh tenga, tenga, jo crec que té que jugar al Càcer, els partits importants té que jugar al Càcer, però Negredo és útil. Ne no pot, Negredo, pot... Paco, ui, no pot cascar el partit que s'ha cascat, eh? No, no, no, evident, però ni Negredo ni, ni ningú... En efecte, eh, però sí. d'ell precisament, que va ser corejat i que... Sí, tacatà, tacatà, tacatà, ella ha de donar més. Perquè és una aposta que avui el mateix Neville li ha donat el Barcelona de capità. Sí, sí, sí. sí, sí. Està mimant-lo. Sí, estic d'acord, estic d'acord. I, I jo crec que la labor de, motiv de motivació que està fent, està fent Neville en Negredo és magnífica. Uh -huh el que passa és que a veure si Negredo està, ja, està encara per jugar en un equip com el València, perquè millor Negredo està per a jugar en el Rayo Vallecano o en, el, en tots els meus respectes en el Rayo Vallecano, no? Mm. O sigui, un equip de, de, de, de menys categoria o de me, que se, supo, se suposa que té menys aspiracions que el València que això pot passar, o sigui, ha jugadors que, bueno, que estan a un nivell que han jugat en un equip gran i després s'han passat a un equip una miqueta menys gran i al, al final acaben jugant el, el final de, su, de la seva carrera, quan tenen 30, 30 i pico anys, acaben jugant en un equip de medio pelo i ho fan mitjana ben bé, el que passa és que, clar, el València eh, té una exigència que probablement a mi em dona la impressió de que Negredo ara mateixa no la complís, la complís. 12 i 33, fem una pausa per a la publi i en tornar llegim els vostres missatges en arroba esports 97 nit a veure aquí voleu demà per a la Copa del Rei sortes de quarts a les 12 en eh, la seu de la Real Federació Espanyola de Futbol amb això i algunes coses més xerrem fins a l'una de la matinada a Cia Esports 97 nit en la 97.radio Victòria o drama en la matinal de la 97.7 Ràdio. Diumenge, un València en situació límit rep el Rayo Vallecano amb la imperiosa necessitat de guanyar després de 8 jornades. A Mestalla, a les 12 del migdia, des de les 11 en la nostra sintonia, Manolo Montal i Salva Folgado et conten en valencià la primera jornada de la segona volta de la Lliga. València-Rayo Vallecano. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto y Productos del Arte. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peyo. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en torrente y Silla. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio tuiteando. Esta es la sintonía que hacía Folgado, pero al Twitter a partir de ahora. Pues, <laughs> la hacía Folgado, pues es la que tenía. Eh. un fenómeno, un fenómeno. <laughs> fenómeno, Folgado. ¿eh? Simpática es, eh, simpática es la, la, la sintonía. Joaquín Albero diu dir que poder ganar 15 o 20 mil a Mestalla tenint en compte que el Squash ya no entren en el pase es el molt optimista home yo creo que a hacer después de la desfeta de la Champions que el Squash pudiera entrar en el pase sería un detalle a tindre en compte sería. Ya que ha incluso Suso García Pitar, sí que van a recuperar a un tipo como Joan Martí, la parlant d'aquestes cosas y tal, y esas cosas algú y habría de hacer una escolteta a gent de y decir, ya que digueren que regalàvem la segunda fase de la Uh, de la eh, Champions i no hi ha hagut Champions i no és el mateix regalar... no, l'hem regalat però l'hem regalat d'una altra manera bueno, sí, però se referíem a l'entrada Paco, ja, ja, ja, no, no a la presència ja, ja ho sé. Eh, no estaria de més que algú li diguera a València que... Que, el, canviaren, no? que els quarts estaria bé que, al igual que a la següent fase de l'Europa League, pues que el entra a la de Baez. Dependerá del rival de mañana, me parece. Dependerá del Muy mucho, claro. si toca el Barça, seguro que no. Seguro Por eso. <laughs> Javier MT diu, tiramos de humor, Neville está más parido que Camacho en China, que también va va a mí, Correcto Javier Compain diu, eh, yo voy que toque el Mirandés Para poder poder el Lid 3-0 en Mestalla El de una chica de la Mua falla. Pues que se ponga la una espallera Y del Mirandés, mira, de tonte que ver. Javier MT que diu, falta del liderazgo por líneas y el único es Negredo y ha hecho la bachata todo el año. Toni Campos diu Negredo que encara s'esperava Godell si no valien a 30 quilos l'haurien mort ja veritat quants partits més hem d'aguantar-lo Mister X diu no vull que tornen a treballar per al València ni Cañizares ni al Belda per cert podiu tornar a fer algo com la de taula pues, eh, nosaltres fem <laughs> que m'ho manen Enrique Andreu Cresp diu demasiadas decepciones este año así que no nos vengamos arriba que después la el guantazo es más doloroso así que Mirandés y Ojito eh, José diu dona igual qui toque, ara veurem quan tardem en convèncer-nos de que Neville és un altre paquetorro que un uno Marc diu al Mirandés o a les Palmes ja que arribar el més lluny possible però jugant així més d'un esgai ens en portarem Nandiu diu Manolo, pareixes Darth Vader millor ara bonico, enhorabona per el programa i que la força t'acompanyi <laughs> moltes gràcies Luis, no, se m'ha quedat la veu per, o, o per a dir el jo soy tu padre o, o per anunciar-lo a Mónaco estic, est, estic ahí, ahí Luis Ibáñez dio blanco y en botella al Mirandés. Peix Oriente, que dio un gol ah, según oficina de Basa, que se ve que se falta de Diu. Es un poquito de subido ¿no? Recuerda que son rachos, rachas, no hace mucho al revés. Landiu, que dio Quarz Mirandés, semi Sevilla, marcarle el gol del pase en el 90 al Pizjuán, pone la careta de Emery y final que siga. Miguel diu no te importa ningún companys, bona Valencia. amb Valencia. Peix dio diu a algún equipo que la derrota no siga ni modo dolorosa ni mol vergonyosa. Eh, Salvador diu sorteig Barça, Leti de Madrid, Sevilla y Bilbao, Las Palmas, Valencia y de semifinales contra guanyadors el Celta Mirandés no es un mal camino pero arribar a la final. El hombre elija Diu Mirandés, J. González Diu Mirandés, jugando como estamos jugando, con el resto tendremos muchas dificultades para pasar. Iván Mora Tascor, Tasque, perdón, als més se queden si toca un equipo fort que la tornada siga me estalla. si no ves malamente, Adrián Valero Diu Mirandés o Las Palmas. El Valencia habría de ser superior en cara que una línea contra l'Atleti Bilbao no estaría gens malament. Xavier Casent diu, el Real Madrid, ah no, Dame Gulo que diu el Real Madrid <laughs> i Juan Carlos Julià que diu hay que ir a portada si quiere ser campeón Real Madrid no que están eliminados pues el mirandés Ever Algira diu mirandés o Celta eh, diu eh, Rubén Cerdá diu dixense de romanticismes ja que passar a semis aixina que el mirandés i és que evidentment la gent no l'estic sense mirant al València per últim Nuno Espíritu Llanto que diu o nos toca una pachanguita de solteros contra casados o lo veo mal da miedo hasta el mirandés és el que diu la gent en el en el per, per Twitter. Ser un incís, i que va fer Florentino sense poder fitxar? Així serà un problema Florentino <laughs> ja. Però li han pegat, li han pegat un mes de gol Jo eh? vull veure primer que la sanció se complisca. jo, jo vull veure això. Com diria aquell, com diria el del xiste, jo això vull veure. bueno, eh, dit això, del partit de Copa, el més important o el més destacable a banda de Matthew Ryan, eh, els minuts per a Wilfred Zaibo, que és un jugador que continua agradant-li molt a Gary Neville, i també els eh, minuts que ha tingut Fran Villalba, que me compten que el xaval sí té també una bona dosi d'autocrítica i no ha eixit content del partit que ha fet el dia d'avui. i... Sí senyor, el mat del cabanyal, Fran Villalba. Mm, no sé, eh, a mi m'ha agradat molt l'oportunitat que li han donat, sobretot els dos, els sí. dos eren partits per a això, jo crec que no han estat malament però tampoc han, han pogut és que el, el, to, el era el de l'equip clar, és que, és un que canterà, partit, és un que canterà, és, que un canterà per tant és reforçat en un partit d'estos quan l'equip va molt bé i el poses i és mm. molt fàcil jugar vull dir eh, que ningú me malentengui dinàmica... I, a més, i, a, i a més ara que pot tornar a la València fixa't el que vaig a dir però Javi Garrido, quan va jugar en el València contra el futbol, Javi Garrido només podia jugar en aquell València que anava tan sobrat que traies a Javi Garrido o com en el cas d'altres jugadors, o, o Leier Presas en el Barcelona, que el jugador que diu, com poden jugar això en el Barça? O en el València, pues, quan va l'equip també, que es poses i, i per canviar una, pesa, una peça de l'engranatge no es nota el rendiment. Però mira... Sense, Però sense... partits on estàs jugant, que l'equip vol donar millor imatge, que vol jugar a futbol, pues, ficar a dos nanos, pues, sí, és evident que és positiu per a ells, però és carregar-los molt sense, de, de, de, molt, de, de molta... Eh... Sense que hagin pogut triomfar ni lluir uh -huh. ni res tens el demà de de Naribo de, Saibo el demà de Saibo que és espectacular eh? i un remat que, que li despejen a, a Fran Villalba que era una deixada una rere crec que és de Negredo que l'enganxa molt bé en un baló que, que era molt complicat, que té, té que tirar la cama, jo crec que hasta la seva àrea, per a <laughs> rematar, i després li pega, li pega un defensa en, el, en, el, en la cama i se'n va a córner. Bé, ganes, per lo menos, intenció, per lo menos, han tingut els dos nanos. Mm, ara hi dir una paraula malsonant. No. Lo roïn és que l'equip no ha anat bé, no ha jugat bé i no han pogut lluir yes, més. Sí, que és correcte. No han pogut lluir més, però jo estic convençut que ahir el, el València sí que té pedrera, eh? Ell té una continuïtat que, que sí que pot tirar mà en un moment donat d'aquesta gent que, que ve apretant i fort. No, no, no va falta, a lo mejor, exactament, a lo mejor no va falta 14-15 quilos buscant per ahí a un xicot de 20 anys que el tens en casa Sí, iba a decir que mm, quizá hoy, como comentabas, Manolo, no era el mejor día, ¿no? Porque no le vas a dar todo el protagonismo a dos chavales de que, claro, que están disputando, como aquel que dice, sus, sus primeros minutos, ¿no? Con, con el primer equipo. Mm, yo creo que tendrán más oportunidades porque, como decía, es eh, confía en ellos. Ha dicho, además, que no va a hacer fichajes en el mercado de invierno, con lo cual es muy probable que con las tres competiciones los veamos eh, disputando más minutos, quizá con más protagonismo. Y si el resto del equipo acompaña más, pues eh, con mayor proyección todavía. Paco. Eh, sí, la verdad es que eh, és, és, un, és un partit una miqueta complicat per un jugador de, del, del filial però bueno, està la il·lusió de jugar i, i, i està bé, no? jo crec que ningú dels dos ha estat Saibo ha ficat un bon gol, com heu dit però ningú dels dos ha estat en un, en un que això que diu com el partit aquell famós de Isco eh, contra el Logroñés no? que, sí. que dius, ostres, aquí n'hi ha un jugador que, que n'hi ha, que ha madera de jugar. Però, però, però, en una altra època, hi ha una altra dinàmica. I ho, sí, ho vegeren tots no, ben junts també estava, Crec també estava l'amic de Manolo en el, en el, en el, en el banquillo i, <laughs> i aquell partit ja va ser l'últim que va sí. jugar Isco en l'Urgència, crec. Per cert, estic mirant, eh, mentre parlava, estic mirant i el, el apodo de Zaibo és el trípode de València, eh? Ja estem ahí? Sí, això ho he vist en, en internet, eh? A, això és algun catxondo en la Wikipedia, que saps com va la cosa, que de seguida eh, s'ha llançat a, a ficar-li el, el malnovice, eh? Jo ho deixo ahir, eh? Jo ho deixo ahir, ja no... Deixa, deixa, deixa no la agarres per si acaso. Correcte, deixa. Paco, potencial. <laughs> bueno, 12 i 43. Eh, com dèiem abans, senyors, eh, alguna preferència demà per a les sortes de copa? Pues la gente tiende por el Mirandés y por Las Palmas, yo creo que por aquello a priori sobre el papel, Que, fuera <laughs> más fácil. Yo me voy a quedar un poco en un término medio. A mí, por decir uno, me gustaría quizá un Celta, ¿no? Ese equipo que además nos, da, nos deja buen recuerdo esa temporada. Eh, no, no desde que se enfrentaron claro, el Celta allí, o sea que... Eh, jornada 11, nada más y nada menos, esos cinco goles que suenan como, buenos en el gran espejismo de la temporada del Valencia. Eh. Pero yo creo que es un rival que ya no eh, está un poco en tu liga, ¿no? Ya no es un rival a priori inferior, tampoco es un Barça. Eh, yo creo que, podría ser una eliminatoria bonita y realmente demostrar a qué aspira o no aspira este Valencia, ¿no? Si queremos eh, pensar que el equipo puede llegar a algo más con mayor merecimiento o menos. Fernando Pago, yo continúo siendo optimista, yo me quedo en el Mirandés. <laughs> Tu Mirandés, ¿no? No, mira, no, asegura... No te la juegas, Pepe. No, no. Pepe, va, Pepe va a lo seguro. Anemos a asegurar, anemos, mira, Mira, estem hablando de jugar la a la, la Copa, pero ah. anemos a asegurar, o intentar asegurar, pero que dius sobre el papel, no? Intentar asegurar que puedes pasar una eliminatoria más, y a lo mejor la gente se creu y todo. Paco. Si pasa una eliminatoria más, a lo mejor la gente se creu. Tu ja ho saps, Manolo, per què me preguntes? El Mirandés també, el no? Barça. No, jo sempre busco el Barça. Tu el Barça sempre sempre. Primer, per veure-lo aquí, ah, i segon... Ah, perquè, clar, I segon, perquè, perquè jo crec que el, el, a veure, este, este que tocar el Barça. Ah. Eh, o més pronte o més tard i, i millor és eliminar-lo ara i si eliminem el Barça guanyem la Copa estic convençut eh? sí, el Barça cada, volta, cada volta que se carrega el Barça eh, guanya, guanya Copa eh? cada vegada que ha guanyat el Barça el València en Copa, eh, en una eliminatòria, sempre ha guanyat. Hi ha hagut títol, això és cert. Ja, ja, però ara t'agarra el Barça conforme està, el València conforme està. Eh? Bueno, en Lliga no passa, en Lliga no passa de <laughs> l'empat, eh? En Lliga no passa de l'empat, eh? Dona Pepe, recorda el València de Koeman, que estava en la mateixa situació Y el Valencia. Es el Valencia el Cuman, y, va, solo... va, eliminar al Barça, ¿eh? Y el y Valencia de Cuman solo más recorde de la Copa que n'hi ha en, en Mestalla. Eh, I, i, i no, no ens recordaré res més. <laughs> No vull 12.45, vinga, fem una pausa, tanquem la part eh, com a tal esportiva i entrem una miqueta la social, organitzativa del Valencia, amb l'arribada de Suso García Pitarch i la pròxima, com contava Itzaba Folgado, de Jaume Ortiz. Les 12.46, una pausa i tornem per a rematar, vinga. Vinga. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Victoria o drama en la matinal de la 97.7 Radio. Diumenge, un València en situació límit rep el Rayo Vallecano amb la imperiosa necessitat de guanyar després de 8 jornades. A Mestalla, a les 12 del migdia, des de les 11 en la nostra sintonia, Manolo Montal i Salva Folgado et conten en valencià la primera jornada de la segona volta de la Lliga. València-Rayo Vallecano. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 47 en les rodes de pressa que van ser molt seguidetes de l'Aijun el día de la confirmación de que Valencia Valencia el contrato en un Espíritu Santo y el día de la Asamblea, pregunta de algún soci eh, sobre los errores comeses per Meriton Leijun va a decir eh, que Meriton estaba plantechándose eh, el segundo modelo en el Valencia Club de Fútbol, revisarlo. Pasaba los meses y no pasaba res Fíjense que era mis días... el València ens va anunciar el fet que eh, Suso García Pitarch era el nou director tècnic del València Club de Futbol. Segona etapa per a Suso en el València Club de Futbol. Jo fins ara no havia pogut eh, pronunciar-me perquè pues, ja, veu la, ja veieu la veu que tinc imagineu la que tenia ahir, no? Eh, a mi Suso en la primera etapa en el València no m'agrada ni el més mínim, però crec que tot el món veneix una segona oportunitat que arriba al València renovat i després d'haver passat moltes vicissituds en la seva vida que l'han curtit i per tant tot el món mereix una segona oportunitat i per tant no anem a ser menys i anem a estar vigilats del que fan els jugadors capitals però jo crec que tot el món mereix una segona oportunitat dit tot això senyors, què vos sembla nomenament de Suso García Pitals com a director tècnic del València de Futbol? Yo creo que sobre todo lo que no se le puede achacar es falta de experiencia, ¿no? Si estamos hablando precisamente de, Neville, de su desconocimiento, de que eso puede ser algo que le está pesando y mucho, en el caso de Suso García Pitar no va a ser un hombre valenciano, valencianista, que conoce bien eh, el club. Evidentemente habrá habido muchos cambios a nivel eh, bueno, pues intrínsecos a nivel de, organización desde esa presidencia y de todo lo que está acarreando. Pero bueno, pues habrá que ver cómo empieza a trabajar. Yo creo que es una figura que hacía mucha falta y que dentro de esta nueva valencianización que parece que quieren hacer Lejún y, y Peter Lim, bueno, pues es un nombre ya conocido, como decías, y que conoce eh, al Valencia y que eso puede tener también su lado positivo. Es lo que está demandando desde que es un hmm. salvo y rufete, un un càrrec intermig entre esportivament parlant sí, sí, sí, entre, la, entre, entre la, que manen i, i l'esportiu la presidència, o sea, la, la, la i que marca directrius i, i, el, i el tècnic la, la, la propietat i el tècnic no? Mm, damunt si és un home que és del València perquè és del València coneix la casa ja ha treballat així i sap com poden funcionar el que, el que li pot vindre bé a aquest equip o el que l'afició també, que és molt, molt important puc demanar-li pues, mestre una altra cosa és que li dicen treballar o, o com van a deixar-li treballar o què volen com volen que faci la seva feina i això també n'hi haurà que veure-lo haurà que dejar-les rodar claro, haurà que esperar un poquet a veure com... Paco, Bueno, jo és que, eh, sincerament, tinc, tinc la impressió de que el València ha construït la temporada per la teulada. O sigui, ha començat per, per, per la teulada. Després l'entrenador i el secretari tècnic. E, exactament, no? I, i bé, i ara fitxa un senyor que va estar aquí fa 15 anys, no? Més o menys. Més o menys. Eh, que sí, que és valencianista, que és valencià, que coneix la casa, tot això, però no sé fins a quin punt està lo suficientment enxufat com per a ser un director esportiu d'un equip en l'exigència del València i en les circumstàncies socials que ara mateix està al València. Jo, sincerament, no m'he fiat mai de, de García Pitarch, eh? però això ja és una qüestió... Personal. Probablement, probablement personal, sí. Eh, de tota manera, li dona un marge de confiança, perquè n'hi ha que deixar-lo treballar i a veure el eh, que passa, no? En Rufete també va vindre i tampoc sabíem, i sincerament jo crec que Rufete va fer una molt bona tasca en el València. Ell és un dels millors i li s'ha de donar, i ara ha fitxat un altre que ja, però ja a veure per on te vaig dir. Jo crec que Meriton d'una manera implícita reconeix la seva errada en fitxar un director esportiu sí. no la reconeix de manera total eh, recuperat del que estava perquè encara ha sigut massa però sí que la reconeix en el moment en què opta per la figura se parla molt de la gent que pot arribar amb Suso García Pitarch eh, s'està parlant de molts exfutbolistes se parla eh, de David Albelda se parla de Vicente Rodríguez de Juan Sánchez se parla dels Ferrans, com hem dit abans, eh, Gómez i Giner, encara que Fernando Gómez assegura que a no l'ha tocat ningú. Van a ser molts jugadors. Ahir el mateix eh, Jesús García Pitar dia que tenia que crear una estructura que no n'hi ha, vull dir, el València estava, en efecte, sense estructura esportiva, i això és la realitat, la té que crear, la tindrà que crear algun, en algunes setmanes, i sobretot va dir que comptava amb gent que, bueno, que coneguera la casa per dins. No té per què ser un eh, salvoconducte de res, ni una garantia d'èxit, però bueno, millor si hem d'entrar a fer la tasca gent que conega com és una miqueta com es maneja el vaixell per dins que algú que no ha xafat al tamar mai, no? Yo creo que sobre todo ahora, ¿no? En el que, bueno, pues hay relativa prisa porque eso ocurra, ¿no? Porque en este Valencia en el que se está improvisando pues igual hace falta un poco de, planificación de dejar de hacerlo. Y comenzar a planificar de cada Eh, ahí les contaba Salva Folgado, pero que decía eh, Cristina de la, de la improvisación y la planificación que había la Pepe, eh, que en principio no estaba previsto... Eh, que se presentara ya Suso García Pitarch. El que ocurre... és que la derrota en la noeta precipiten els, els esdeveniments. és García Mitjana ja duia un Messi i pico xerrant entre Neville, mm. Lim, eh, la mateixa presidenta. Se volia que per a la presentació Aire en Mestalla estiguera la presidenta, però la Icuna ha tingut que eixir corrent cap a eh, Àsia. Per què? Perquè la borsa ja s'ha desplomat, s'ha caigut, crisi bursatil bestial, l'IM eh, ha palmat molta pasta en aquesta història i, i no és que molta gent diu és la mà de Peter Lim, no, no és la sòcia de Peter Lim val? i està dient altres coses fent enginyeria financera i tapant forats a la carrera i per tant eh, no hi hagué manera de que poguera estar ahir en la presentació de García Vitas però sí que hi havia necessitat de presentar ja el nou director esportiu i això ho comentarem i ho vinguérem a dir perquè explicaren que fins que no estiga així poden passar 8, 10, 15 dies probablement fins que torne cap a València a l'Aijun probablement no es presentarà la següent incorporació de la qual també vos parlarem ahir que és la de Jaume Ortí que va tindre un eh, càrrec bueno, encara indefinit encara per definir el nom i la jurisdicció del mateix però que va ser un excés d'unió amb la gent, eh, probablement eh, en un moment donat... Va ser un carrer bonico. Va ser un carrer bonico, en efecte, eh, va ser un carrer de la persona bona que en un moment donat, pues, en eh, els partits, que votes ja que atendre a les càmeres, puga entrar Jaume, també que puga eh, fer sentir també, eh, eh fer arribar, perdó, eh, també el sentir de la gent de voltes, el que dèiem abans, que puga acostar-se al eh, lo de la copa al, almenys plantegeu-se-ho, val? Eh, I per tant sembla que també anem a eh, tornar a, a veure a, a John Martí novament, perdem un contertuli, eh, guanyarem un vicepresident que diria aquell, o un adjunt a la presidència, no sé exactament del carrer com ara fer-ho, però és evident que eh, és una de les persones que en el carrer millor mirada està. Sí, hubo eh, un presidente en su momento y un hombre vinculado al Valencia que del que todo el mundo tiene, yo creo, buen recuerdo. Un hombre que genera esa simpatía y esa cercanía como para, bueno, como para que tenga ahora un buen recibimiento, ¿no? En su vuelta a Mestalla. Ese hombre a mí es una debilidad y todo, sí. que yo, yo me probo en ello, A mi me pareix perfecte, perquè a ell li encanta. I, i, i ja no perquè li encanta ell per fer-li un favor a ell, no, no, al revés. És que hi pot aportar molt al València en aquests aspectes en, en, en què és, és un home mm, de, de, de, de la terra, de casa, de, de que està acostumat a mesclar te entre la visió, de que pot parlar en un moment donat des de dalt i des de baix, pot parlar com a directiu i pot parlar com a aficionat. I jo crec que, que mm, li dona aquesta faceta també de, de visió agradable. Humanitza una miqueta sí, la propietat sí, que ara la veiem com algo sí. llunyà. Ara és algo que està ahí en una caixa, en una pecera que no se veu, que en el limbo, el Peter Lim i l'Ejun i tot, ahí. No, no, eh, com està ahí, el palpes i el notes i els has parlar i quan diu, i bonico, saps qui és? I ja està. <laughs> Sí, és de veres, és de veres. En tots els meus respectes. Eh, jo l'aprecio moltíssim i me pareix que... A més, és que aquesta paraula es marca d'ell. És que ha sigut... Sí, sí el president més laureja del València no sí. no n'hi ha que oblidar-se d'això quan parlem eh? de, branding de marca personal pues hi ha certes sí, paraules que acompanyen a Jaume Martí i una sí, sí, Meluca sí. Naranja por supuesto Rucas, eh, el, el Bonico són senyors d'identitat eh, lo, dels Galàctics totes, totes aquestes coses Paco el més laurejat és Lluís Casanova, eh? No oblidem la història. Bueno, Però bé... De, de, de l'època moderna. Hombre, claro. Ah. <laughs> veure, Veus? El és una acotació que ha tot, que ha tot encaixat marcant una lliga en el 47 i, i, i fins al 2099 pràcticament guanyar una lliga i dos <laughs> copes, fíjate. <laughs> o tres copes, tampoc és... Vull dir que, que no, a mi em sembla un personatge... Bueno, jo he estat en tertúlies en ell i també el conec i no tinc tanta amistat com tu, Pepe, però, però bueno, és, és com tornar enrere. O sigui, al, al final el, el, el, el club ha comprat un, un tipus de Singapur, però tornen els mateixos de sempre, no? O sigui, Eh, ojalá no, no siguen los de siempre que sería lo pichor pero mm, No, pero sí, del de siempre Yo sí que pensé, pero que tal vez tú eh, cuando que habéis lo, lo del ya un de Singapur que comparte el club y tornes de siempre y tal em recordéis que yo ya hace semanas que venía diguen Tengo la impresión que l'Ai Hun Ya sabe, de que ya comienza a saber de qué pasó del fútbol Pero que ella también te la percepción o que yo tengo la percepción de que ella te la percepción. valga la frase si, se mantén que l'amo encara no té aquesta mateixa percepció i que va cometre... Mm. I crec que l'amo pues, encara va una miqueta a deprenent a base de bacs i que és un dels peatges que hi ha que pagar quan un propietari s'estrena pues, eh, dirigint un equip de futbol. Igual que dèiem lo d'abans de Neville en la banqueta, crec que des de eh, la posició de privilegi, que és la llotja, o el silló des de les decisions, eh, también la, les novatades se paguen, señores. Mm. Sí, porque de la Bolsa de Asia sabrá mucho y sabría mucho, pero bueno, de fútbol y de la Liga Española, pues de, es el aterrizaje. no, y de la Liga de Valencia. También, también. Tant no sabrá si ha pegado la ñespla que se ha pegado. <laughs> ¿eh? Está trabajando. Yo no entiendo jo, no de bolsa, pero creo que han sigut tots, eh? Que todos, un esclafit. Sí, sí, sí. Ha pegat un esclafit i tot, però... Sí, sí, ha pegado el tema un esclavito, pro sí, sí. prou important han, han caigut tots. Bueno, Esperem que el que no caigui sigui el València, que ja el diumenge per la, per la nit pues, puguem contar que d'una volta per totes el València ha tornat a la senda de la victòria i que no ha nou jornades després l'equip de Mestalla torna a guanyar un partit perquè des de l'1 a 5 en Vigo no hi ha manera de que vos puguem comptar en Lliga una victòria del València Club de Futbol. Imagineu-se les ganes que tenim ja de contar l'alegria. Jo l'altre dia ho posava en un tuit a Radiero. És molt fotut fer programes sempre contant coses poc agradables, coses poc alegres esperem d'una volta per totes poder ja contar eh, alguna el diumenge i esperem tindre la veu en condicions per a, per a fer-ho sobretot Pepe Aguilar, moltíssimes gràcies eh, com sempre un plaer Cristina Bea, companya de Vinispaus, moltíssimes gràcies Gràcies, que te mejores Paquito Quisbert, moltíssimes gràcies Gràcies a vosaltres. Recordeu, demà a les 12 sorteix de la Copa. Nosaltres eh, tornarem el diumenge a partir de les 11 del matí per a viure la prèvia del partit que les 12 jugaran en Mestalla, jornada ja 20 de Liga de la Primera División, el Valencia y el Rayo Y sí que acabas por 97, comença la nit. gracias a i y diumenge. Vivo mi vida de lo que el camino da, de lo que el camino da. Y pasamos los momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante. 97.7 Valencia. Aquí comienza Fórmula 97. Fórmula 97.7 que te observo y he contado con los dedos cuántas